Sura 46. Al-Ahqaf Ahqaf Meka 35 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Hamim حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم Knjigu objavljuje Allah, silni i mudri. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق واجل مسمى والذين كفروا عما انذروا معرضون Mi smo nebesa i zemlju i ono što je između njih mudro stvorili i do roka određenog ali nevjernici okreću glave od onoga čime im se prijeti. Kul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni ma za khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fis samawati ايتوني بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم ان كنتم صادقين Reci, kažite vi meni ili pokažite mi šta su stvorili na zemlji i da li imaju ikakva udjela u nebesima oni kojima se vi, pored Allaha, klanjate. Donesite mi knjigu objavljenu prije ove, ili samo kakav ostatak znanja, ako istinu govorite. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ Ko je u većoj zabludi od onih koji se, umjesto Allahu, klanjaju onima koji im se do sudnjega dana neće odazvati i koji su prema njihovim molbama ravnodušni. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ Kada ljudi budu sabrani, oni će im biti neprijatelji i poreći će da su im se klanjali. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ A kad se ovima naši jasni ajeti kazuju, onda oni koji ne vjeruju govore o istini čim im dođe. Ovo je prava čarolija. Am jakulu naftarah قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم Zar oni da govore, on ga izmišlja? Reci, pa ako ga izmišljam, vi mene od kazne Allahove nećete moći odbraniti.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 Ja slijedim samo ono što mi se objavljuje i samo sam dužan da otvoreno opominjem. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم ۖ Inna Allaha la yahdi al-qawma al-zalimin. Reci, kažite vi meni šta će s vama biti ako je Kur'an od Allaha, a vi u nje nećete da vjerujete. Iako je jedan od sinova Israilovih posvjedočio da je i on od Allaha, pa on povjerovao, a vi se uzoholili. Allah zaista neće ukazati na pravi put narodu koji sebi nepravdu čini. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم' I govore nevjernici o vjernicima, da je kakvo dobro, nas oni u tome ne bi pretekli. A kako pomoću njega pravi put nisu našli, sigurno će reći, ovo je još davna izmišljotina. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمه وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين Knjiga Musaova je bila putovođa i milost prije njega, a ovo je knjiga na arapskom jeziku koja nju potvrđuje da bi opomenula one koji rade zlo i da bi obradovala one koji čine dobro. Inna allazina kalu rabbuna Allahu thumma istakamu fala haufun alaihim wala hum jahzanun. Oni koji govore, naš gospodar je Allah i istraju na pravome putu, neka se ničega ne boje i ni za čim, neka ne tuguju. Ulaj أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون Oni će stanovnici dženneta biti i u njemu će vječno boraviti.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 Čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro. Majka njegova s mukom ga nosi i u mukama ga rađa. Nosi ga i doji 30 mjeseci. A kad dospije u muževno doba i kad dostigne 40 godina, on rekne, gospodaru moj, dozvoli mi da ti budem zahvalan na blagodati koju si darivao meni i roditeljima mojim i pomozi mi da činim dobra dijela kojima ćeš zadovoljan biti i učini dobrim potomke moje. Ja se, zaista, kajem i odan sam tebi. اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون od takvih ćemo mi dobra dijela koja su radili primiti, a preko ružnih postupaka njihovih preći, od stanovnika dženneta će oni biti. Istinito obećanje koje im je dano ćemo ispuniti. Wallazi qala li walidayhi uffil lakuma أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق إن وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين A onaj koji roditeljima svojim kaže, ih, što mi prijetite da će biti oživljen kad su prije mene toliki narodi bili i nestali, a oni, zazivajući Allaha u pomoć, govore, teško tebi, vjeruj, Allahova prijetnja će se doista obistiniti. On odgovara, to su izmišljotine naroda drevnih. Ulaika allazina haqqa alaihimul qawlu fi امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس innahum kanu khasirin Na takvima se treba ispuniti riječ rečena o narodima, džinima i ljudima koji su prije njih bili i nestali, jer oni su zaista nastradali. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Za sve će biti posebni stepeni pri tome kako su radili, da ih nagradi ili kazni za dijela njihova. Nepravda im se neće učiniti. ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون A na dan kad oni koji nisu vjerovali pred vatrom budu zaustavljeni, vi ste u svome životu na zemlji sve svoje naslade iskoristili i u njima uživali, A danas s ramnom patnjom bićete kažnjeni zato što ste se na zemlji bez ikakva osnova oholo ponašali i što ste raskalašeni bili. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله ۖ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم Ispomeni brata Adovog, kada je narod svoj u Ahkafu opominjao, a bilo je i prije njega i poslije njega poslanika. Klanjajte se samo Allahu, ja zaista strahujem da ćete biti u mukama na velikome danu. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين Oni su odgovarali, Zar si nama došao da nas od božanstava naših odvratiš? Neka se, eto, ostvare prijetnje tvoje, ako istinu govoriš. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون Samo Allah zna kad će to biti, on bi govorio. Ja vam kazujem ono što mi se objavljuje, i vi ste, vidim, narod u neznanju ogrezao. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ۖ ريح فيها عذاب أليم I kad ugledaše na obzorju oblak, koji se prema dolinama njihovim kretao, povikaše, ovaj nam oblak kišu donosi. Ne, to je ono što ste požurivali, vjetar koji vam bolnu patnju nosi. Tudammiru kulla šaj'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. كذلك نجزي القوم المجرمين koji voljom gospodara svoga sve ruši i ujutro su se vidjele samo nastambe njihove. Tako mi kažnjavamo narod griješni. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ كَنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون Njima smo dali mogućnosti koje vama nismo dali, i sluh, i vid, i razum smo im dali, ali im ni sluh njihov, ni vid njihov, ni razum njihov nisu ni od kakve koristi bili, jer su Allahove dokaze poricali i sa svih strana ih je okružilo ono čemu su se ismijavali. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Neke gradove oko vas još davno smo uništili, a objasnili smo im bili na razne načine dokaze, ne bili se pokajali. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون A zašto im nisu pomogli oni koje su, pored Allaha, prihvatili da im budu posrednici i bogovi, ali njih nije bilo. To su bile samo klevete njihove i laži. وَإِذْ صَرَفْنَا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين Kada ti posla smo nekoliko džina da Kur'an slušaju, kada dođoše da ga čuju, oni rekoše, pst, a kad se završi, vratiše se narodu svome da opominju. Kalu ja qavmana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bejna jadajih. مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم O narode naš, govorili su, mi smo slušali knjigu koja se poslije Musa objavljuje, koja potvrđuje da su istinite i one prije nje, i koja ka istini i na pravi put upućuje. Ja qawmana ajibu da'i Allahi wa aminu bihi yaghfir lakum min zunubikum wa yujirkum min azabin alim. O narode naš, Odazovite se Allahovu glasniku i vjerujte u Allaha. On će vam neke grijehe vaše oprostiti i vas od patnje neizdržljive zaštititi. وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أولئك في ضلال مبين A oni koji se ne odazovu Allahovu glasniku, takvi mu na zemlji neće umaći i mimo njega zaštitnika neće naći. Oni su u velikoj zabludi. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ Innahu ala kulli shay'in qadir. Zar ne znaju da je Allah, koji je nebesa i zemlju stvorio i koji nije stvarajući ih iznemogao, kadar da oživi mrtve? Jeste, On. sve može. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَا وَرَبِّنَا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون A na dan kad oni koji nisu vjerovali pred vatrom budu zaustavljeni, zar ovo nije istina? Odgovorit će, jest, gospodara nam našeg, e pa iskusite patnju, reći će on, jer ste stalno poricali.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 A onoga dana kada dožive ono čime im se prijeti, učinit će im se da su ostali samo jedan čas dana. I dosta. a zar će kod drugi biti uništen, do narod raskalašeni.